Bem-vindo à mais nova plataforma de divulgação virtual, nafavela.com. Tem conversor de moedas, guia comercial e nossa principal ferramenta, um gerador de visitas virtuais, que vai ajudar a alavancar seu posicionamento nos motores do Google. Tudo isso e muito mais de graça. Acesse nafavela.com.